Szólnak a vázsonyi lányok, szép ember bulálnak, a vázsonyi lányok, szép ember bulálnak. Este rozsolica, reggel szivalica, szívem barna vica, galambom katica, szívem barna vica, galambom katica.